ชีวิตของเรามีช่วงไหนบ้างที่มันหยุดนิ่งแม้แต่เวลาหลับมันก็ไม่เคยหยุดนิ่งตื่นขึ้นมาก็ยังมีเวลาที่จะหยุดนิ่งชีวิตคือ两天的 หยุดนิ่งมันไม่เป็นตามธรรมชาติ พอมันคิดมากฟุ้งซ่านมาก ก็อยากจะให้มันหยุดนิ่งสบ้าง所以，都有 เป็นการฝืนธรรมชาติของเขาตลอดทุกมันก็เลยเกิดขึ้นตลอด因为这是自然的，不要一直 แม้แต่ละแม้แต่ธรรมชาติส่วนภายนอกอากาศร้อนเราก็หาวิธีการบำบัด有学员啊，就想尽办法压住自己的心，不让动。จะให้มันมีอยู่อย่างเดียว สิ่งเดียวที่เราต้องการ มันก็เป็นไปไม่ได้你ในสภาพสภาวะ จิตใจของมนุษย์เราก็เหมือนกันจะทำให้เรา ที่เรามาศึกษามาทำความเข้าใจกับสิ่งนี้ ไม่ใช่ไปฝืนธรรมชาติที่มันมีอยู่ในตัวคน念头呢，就是这样啊，升起、灭去、升起、灭去，所以说这是自然的现象。那你一直去压。 甚至一个念头、一个希望，它冒出来的话，这怎么可能呢？เราเราพยายามที่จะ เคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดพลัง พลังแห่งความรู้สึกตัวตื่นตัว หรือว่าเรียกว่าพลังของสติสัมปชัญญะนะอืม念头来的时候 知道也很正常，你不知道也很正常。มนุษย์มีความฉลาดในการควบคุมสิ่งภายนอก แม้แต่ระเบิดอลมาูนิวเคลียร์อะไรต่างๆเราสามารถที่ควบคุม สิ่งเหล่านั้นได้ แต่ภาวะของอารมณ์ตรงนี้เรากลับไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการควบคุมอารมณ์ของตนเองบ้าง耳朵自然的听。 耳朵我是满意的。你只想看到你喜欢的东西，只想听到你喜欢的东西，那是不可能的。ปล่อย ปล่อยให้ภาวะของอารมณ์คนนั้นครอบงำชีวิตของเรามาค่อนข้างชีวิตไปแล้วนะแล้วเราจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปตลอดนั้น那么我 Yeah. สิ่งที่ไม่สุขไม่ทุกมันมีอยู่บ้างไหมเหมือนปัจจัยพวกเราทั้งหลายในขณะนี้ 每个人本来就有，每个人本来是很清净的。你的清。 เรามีอยู่เป็นอยู่นะขณะนี้คือชีวิตจริงที่มันมีอยู่เป็นปกติอยู่นะ嗯，那ดีใจก็ผิดปกติ เสียใจก็ผิดปกติ ไม่ทำความคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้ เอามือออกยกมือไปเอามือมานะเพื่อต้องการกลับเข้าหาธรรมชาติที่มันมีอยู่ตรงเนี้ย没有一个永恒的东西，因为是无常的啊，这世间的一切都是无常的，它都在不断的变化当中。 所以说，我们做手动作、经行，就是为了让你这个在万法中，你的心可以回来、回来、回来，不停的回来，看见、知道自己。野 พยายามที่จะฝืน ฝืนอารมณ์ที่มันมาเคยที่มันครอบงำเรามาชั่วนานตาปีมันเนี่ยสลัดมันออกบ้าง้จับมันออกจากชีวิตของเราไปบ้าง不停的回来，啊，不停的看见自己，内面清楚明白心。 รู้สึกตัวมีอยู่แล้วร่างกายของเราไม่เคยหยุดนิ่งมันไหวมันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดท每个人从早上起来啊，一直到晚上睡觉前。 นี้ของเราเนี้ยใส่ความรู้สึกใส่สติสัมปชัญญะลงไปลงไป那么不管是啊做这个作为一直的动，还是你安静的坐着，我们都能看得清，都能拿捏好自己的心。ให้พลังตัวนี้ออกมาทำหน้าที่ของเขา ไม่ต้องไปอาศัยพลังอย่างพลังส่วนภายนอกหรือพลังอย่างอื่นเราต้องสร้างพลังอันนี้ให้เกิดขึ้นให้ปรากฏเกิดขึ้นในตัวของเราเองให้ได้唤醒你本有的能知道的

เราจะคอยแต่อำนาจผู้มีผู้วิเศษมาดลบันดาลให้เราเกิดให้ภาวะตรงนั้นเกิดขึ้น มันคงเป็นไปไม่ได้ ถ้าเราไม่เชื่อในตนเองก่อน如果找不到、看不见自己的觉性，如果找不到、看不见自己的 那不是在休息，就是说啊，就是在自己的每个起心动念上下功夫，不是在等哪一位神圣的人来帮助我们，或者啊用一个什么样的。 ราะฉะนั้นการการเข้ามาฝึกหัดและปฏิบัติตรงนี้เพื่อเป็นการเปิดของที่ปิดเอาไว้หงายของที่คว่ำที่ถูกคว่ำมานานจนกระทั่งว่า เราไม่มีความคุ้นเคยคุ้นชินกับสิ่งเหล่านี้嗯，的家 故事中，你也能看清楚别人，自己看清楚了，别人看清楚了，这世上一切都清楚明白。ยืนเดิน นั่งนอนผู้เหยียดเคลื่อนไหวกระพริบตาหายใจอ้าปากกระบวนการสิ่งนี้มันปรากฏเกิดขึ้นเราเป็นคนทำสร้างเราเป็นคนสร้างขึ้นมาทำขึ้นมา แล้วก็เป็นคนที่จะรับรู้กับสิ่งเหล่านั้น 不断的告诉自己回来，回来，心不要一直向外，不要只是执着外面的事情，回来，看，看自己的身，自己的心。那，华为的阿龙所做出来，把佛做出来，给让我们看，让我们学，让我们去了解，让我们去了解。 那么，我们的身跟我的心是怎样的样子？它本来是我，而且它是一个自然的现象。那么，大家不断的看这个身，不断的变化，一会儿疼，会不疼，不断的看这个心。 จริญสติแบบการเคลื่อนไหวตรงนี้ให้มีให้เป็นรูปแบบแล้วก็มาทำ เพราะว่าถ้าคนเรานั่งอยู่นิ่งๆ จิตของเรามันจะดิ่งลงสู่สภวังตกอยู่ในสมาธิตกอยู่ในภวังไม่สามารถที่ฉุดตวเองขึ้นมาได้ ก็เลยอาศัยรูปแบบของการเจริญสติแบบการเคลื่อนไหวตรงนี้เป็นหลัก身体本来就有啊，是伟大的国父 ติตั้งแต่เกิดมาแล้วแต่เราไม่เคยใส่ความใส่ความละเอียดเรื่องจับรายละเอียดกับสิ่งนี้ เอามาพินิจพิจารณา有一位老师，没有，เ一本经典给他读。 บางคนบอกว่า สิบสี่ท่าสิบสี่จังหวะเนี่ยสิบห้าท่าสิบสี่จังหวะเนี่ยทำทั้งวัน ทั้งวันเจ็ดวันเนยมันน่าเบื่อจริง有人说 วันไม่ได้ทำอะไรยกมือสร้างใจวัดยกมือเข้าเอามือออกยกมือไปเอามือมาโอ้ยมันน่าเบื่อจัง真的是好无聊，好枯燥，甚至于觉得自己像木偶一样。 กับกลายเป็นว่าความความเอาความเบื่อมาเป็นอารมณ์ แทนที่จะเอาความรู้สึกมาเป็นอารมณ์ เอาความเบื่อ ความชอบความไม่ชอบความเบื่อความหน่ายความอะไรที่ตกกังวลต่าง ๆ มาเป็นอารมณ์ไปทั้งหมด它只อ一个方面，一个方法，为了让大家能更容易的 切入，为了让大家能更容易的记住。那么，在你觉得很无聊、很枯燥的时候，你是不是成为了那个无聊的人，成为了那个觉得很枯燥的人？还是你清楚的看到了你升起的这个无聊的念头？ 还是你看到了你的这个一觉得很枯燥的念头，甚至不开心的念头。แต่สิ่งที่เราเคยทำซ้ำๆซักๆมาตลอดชีวิตของเราแล้วไม่เคยทำหนึ่งไม่เคยคิดถึงกับมันเลย หายใจเข้าหายใจออก อยู่ในแค่สองระบบหายใจเข้าหายใจออกในจมูกสองข้างสองตัวนี้เราไม่เคยคิดเบื่อ 我们要教大家的是，没有去成为那个快乐的主人，没有去成为那个痛苦的人，没有去成为那个觉得的人。 ให้ชีวิตของเรามีความเป็นปกติสุขแต่ว่าเหมือนกับเราไม่เคยให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้เลยเอาอารมณ์เบื่อความเบื่อความเบื่อหน่ายความอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาเราไม่สามารถที่จะสลัดสิ่งนั้นออกไปจากใจของเราได้ทที่จริง้其实น很简单，大家做不到的原因啊，是因为大家的心啊没有放松。 慢来，不要急。มาภาวะอารมณ์แบบนี้ครอบงำเรามาทั้งนานแล้วเมื่อไหร่มันจะสลัดมันออกไปบ้าง我们一直 เพราะฉะนั้นกลับมากลับกลับเข้ามากลับเข้าสู่สภาวะความเป็นปกติของเราที่มันมี อยู่นีอย่าไปใส่ใจมันมากกับภาวะของอารมณ์แบบนั้น

那你的我们前面出来，怎么办？所以我们告诉大家一个最最好的方法：活在当下。你能做到，老人小孩，你的年龄性别都能做到，因为它很简单。 อารมณ์นี้ไปเกาะอารมณ์นั้นเบื่ออารมณ์นั้นไปเกาะอารมณ์นี้เป็นอยู่อย่างนี้มาตลอดชีวิตของเรานี่จะปล่อยให้เป็นอยู่ลักษณะนตลอดชีวิตของพวกเรา一会儿在这个上面看一看，一会儿在那个上面看一看，这个靠不住学习，这个靠不住心就不停的寻找，寻找另。 使肉质乃是寻找秘密的依靠的地方。所以说，真正的可以依靠的地方在哪里呢？องค์พระศาสดาสมาสัมพุทธเจ้าพวกเราตรัสเอาไว้แล้วบอกไปแล้วชี้หนทางให้พวกเราได้เดิน那佛佛已经告诉我们了，人人 日本觉醒เราเราเราเรามอบความไว้วางใจกับสิ่งที่พระพุทธองค์นั้นเคยสั่งสอนเคยบอกพวกเราแล้วเราเดินตามรอยพระพุทธองค์เราเลย好好的，活在当下。 己的每个当下在一起啊，不要啊待在过去和未来的事情里不停的纠缠的不清的，好好的跟着佛陀走。ท่านทั้งหลาย จงมีสติอยู่ทุกเมื่อเกิดมัจจุราชจะตามพวกเธอไม่ทัน我刚才讲的 就觉าอยู่ยังไงอยู่อย่างผู้ไม่ประมาทท่านก็บอกว่าให้อยู่อย่างผู้มีสติสัมปชัญญะในขณะที่เรามาทำตรงนี้ ยืนเดินนั่งในอิริบทต่างๆผู้เหยียดเคลน่ลนในพิการหายใจอากาศเราพยายามจะปลุก ความรู้สึกสุขสุขนี้ให้มันเด่นเด่นเกิดขึ้นในชีวิตของเรา做 เมื่อมันมีความหลงแล้วก็เปลี่ยนกลับมาเป็นผู้รู้ลองดูเมื่อเป็啊，它我们就马上知道。มนเป็นผู้ฟุ้งซ่านเรากลับมาเป็นผู้รู้สึกตัวลองดู我们就马上知道เมื่อเกิดเป็นความเบื่อเรากลับมาเป็นความรู้สึกตัวทันทีลองดู 一会儿又生气了，马上知道；一会儿又觉得无聊了，马上知道。อะไรที่เกิดขึ้นเราเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นความรู้สึกเปลี่ยนเป็นสติสัมปชัญญะ กับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นทุกขณะอันนั้นเราจะอยู่ใกล้พุทธะมากที่สุด พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใครเป็นผู้รู้ ตัวเราเองเป็นผู้รู้สติสัมปชัญญะตัวนี้เป็นผู้รู้因为如果你看到自己的 你，你也能看到别人的你，你能看到自己的贪嗔痴，自己发脾气，你也能看到别人是同样的。那就还可以不如我，那假如จากหลว嗯。知道自己，也知道了别人。 เหมือนเหมือนเราทานอาหารเนี่ยทานไปทานไป แล้วถามเพื่อนฉันอิ่มหรือยัง แล้วมันถูกต้องเลยถ้าคำถามแบบนั้น那再ล下看，乐与不乐 他们里面就觉得是很好玩、很有意思。智慧就在这儿升起。แปลกไหมเป็นคำถามที่แปลกถ้าเราถามลักษณะนั้นทั้งๆที่ตนเองเป็นผู้ทานอิ่มไม่อิ่มตัวเองไม่รู้บ้างเลยอ่า 一边不知道自己吃饱了没有，谁吃饱了只有自己知道。你吃饱了没人知道，如果你不说的话，没人知道。好，เพราะฉะนั้นอะไรก็จะที่เกิดขึ้นในตัวของเราเอง。อย่างท่านที่บอกว่า ตำหนิแผลที่ลึกลับอยู่ในร่างกายของเรา เราเองต้องรู้จักดีกว่าคนอื่นด้วยซ้ำไปช่苦谁自己知道他不讲没有人不知道ถ้าคนอื่นเขารู้ก่อนเราก็ไม่ใช่嗯很多 มันไม่ใช่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นสัญญาณจำได้หมายรู้จากคนอื่นที่เขาบอกเราเท่านั้นเอง或

ภาวะการรู้แจ้ง ก็คือเราสัมผัสรับรู้กระบวนการ ที่มันภาวะที่มันเกิดขึ้นกับตัวของเราเองทุกขณะการเคลื่อนไหวยกมือเข้าเอามือออกยกมือไปเอามือมา เราเป็นผู้รับรู้กับสิ่งเหล่านั้น ทั้งหมด 嗯，这个施法呢，就是这沉满啊，通过不同不停的啊，单手拿起来伸出去回来啊，大家不停的在当下、当下，啊，大概无关身。 เพราะเพราะฉะนั้นอย่าไปให้ความสำคัญกับภาวะอารมณ์ที่มันเกิดความเบื่อความหน่ายความอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเปลี่ยนทันทีถ้าภาวะมันเกิดขึ้นแบบนั้น เปลี่ยนเป็นความรู้สึกตัวทันทีทันทีทุกขณะ身不停的在表演。昨天一天下来，大家可能有的要相对痛了，胳膊也痛了， 腿也痛了，今天早上做在这儿可能稍微好一些。啊，一会儿是这样，一会儿是那样，不停的在变化。心啊，一会儿这个念头往出来，一会儿没了，一会儿那个念头又往出来，心也在不停的变化。身和心。 นั่นแหละเราจะเรียกว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ทุกทอิริบถทุกขณะที่เราเป็นอยู่然后大家发现爱火从哪里来？因 自己深跟心不停的在变化是无常的，但是我们没有这个智慧去看透它。当它变化，你就苦；当它再变化，你又苦。เพียงรู้สึกการเคลื่อนไหว บ่อยๆภาวะตรงนี้ทำไมมันเกิดขึ้น กับสิ่งที่เราเคยทำมานั่งทำสมาธิก็นั่งเราเป็นเอาตายที่เป็นเกือบจะตายต่อที่อะไร แต่ว่าภาวะตรงนั้นมันไม่เกิด แต่พอมาเคลื่อนไหวเพียงเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆใส่ความรู้สึกตัวเล็กๆน้อยๆลงไปใส่เพิ่มมากขึ้นมากขึ้น ภาวะของความรู้สึกตัวตัวนี้มันไล่สิ่งเหล่านั้นออกไปจากใจเราสิ้น嗯，一直在变化的这个身，是你的 这颗心是你的心吗？如果是你的，一定希望它永远是快乐的。为什么你不是二十四小时、一年三百六十五天是快乐的呢？为什么你控制不了自己？所以说，告诉大家，别迷了，别。 กับสิ่งนั้นกับความคิดปรุงแต่งมา มากแต่มากแล้วเราเปลี่ยนเป็นผู้รู้ลงสิบ้าง我们看到的有生或者心呢，啊，就告诉大家，啊，它是因缘的一个假，真假的假，一个假合。 学员可能已经用得很深了，新学员听了，有的听得懂，有的可能觉得奇怪。我直我直以为这是，我已经么多年了，突然有我了呢。那今天大家好好的再用功，再去体会。 不是悟到一个无我，就非常消极，好没有什么工作呢？所以说不是这样。看透了啊，身不断的变心不断的变化以后，我们就有智慧。 假的，假的指的身体，只需那个真的，去找到那个真的，借这个假的身体，好好的去做一些有意义的事情。เราจะเรียนรู้หลักคำสอนขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตของเรามากที่สุด Mm-hmm. 都变成什么？这个此，这个此时，再也不迷，不愚痴，不生气，不执着了。那这样，你还要靠心，全靠心去对待，那这可能就变成一种靠，一种变，一种靠，一种靠。希望大家在那一天过后可以。 昨天就是说，昨天大家很棒。前一两天我们讲过，非常的不容易。百第三天，第四天就起。